Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne zápasia rôzne informačné zdroje. Jedni si namýšľajú, že sú nositeľmi označujú ako dezinformačné a konšpiračné. Alebo je to presne naopak. Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. Vo vzájomnom zápase nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Rozhodcovia sú samozvanci. Všetci sa oháňajú kritickým myslením, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomilné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Dnes tu máme hostku, nie je tu prvýkrát, tí, ktorí počúvate pravidelne, už vám meno Eva Koprena niečo hovorí. Eva Koprena, skúsená novinárka, ktorá sa novou členkou rady STVR, čiže Slovenskej televízie a rozhlasu, za oblasť televízneho vysielania. Ja len pripomeniem, kto nepozná Evu Koprenu, je to novinárka, ktorá má bohatú novinárskú prax v STV, potom v RTVS, v hlavnej redakcii spravodajstva a publicistiky, kde pôsobila ako redaktorka, moderátorka, editorka a dramaturgička. Okrem toho pripravovala krátke publicistické reportáže o Slovensku pre CNN, a je autorkou projektu Slovensko v obrazoch, magazín o zaujímavostiach Slovenska, takisto dramaturgia, scénar, moderovanie. Pôsobila aj v televízii Bratislava na pozícii šéf-redaktorky a externe prednášala audiovizuálnu tvorbu. Pokiaľ ide o zahranično-politické skúsenosti, je to bývalá spravodajkyňa pre Balkán a má za sebou exkluzívne rozhovory s takmer všetkými prezidentmi a premiérmi v bývalej Jugoslávii. Takže dnešnou témou, tak ako som to aj avizoval, bude samozrejme situácia vo verejnoprávnej inštitúcii a situácia v Srbsku, kde sú už dlhšiu dobu protesty a zároveň pohľad mediálny na to, čo sa deje v Srbsku. Začneme informáciami. Momentálne je veľmi populárny film Vlny režiséra Mádla, ktorý zbiera všelijaké ocenenia na rôznych festivaloch a týka sa žurnalistiky. Týka sa mediálnej scény, je to z obdobia 60. rokov, invázia spojeneckých vojsk, Varšavskej zmluvy a činnosť redakcie medzinárodného života pod vedením šéfa Weinera práve v tejto ťažkej spoločenskej situácii. Film je samozrejme oceňovaný mimoriadne aj z toho dôvodu, že je v podstate, dalo by sa povedať, aj takou politickou objednávkou. V tejto atmosfére až, povedal by som, patologickej rusofóbie sa hodí práve toto obdobie zo 68. Nie, že by bolo potrebné popierať fakty. Samozrejme, okupácia, invázia vojsk Varšavskej zmluvy, tá atmosféra, ktorá panovala v redakcii, čo všetko nastalo, čo bolo v uliciach, streľba, obsadenie československého rozhlasu, to všetko e, sedí, pochopiteľne. Hoci každé to obdobie histórie historické je neprenosné a aplikovať to na súčasnosť je samozrejme súčasťou tej agendy, ktorú presadzujú aj herci, ktorí tam hrajú, nepochybne Pavhofová, známa to liberálna aktivistka alebo progresívna progresívna aktivistka na Slovensku. No a režisér Madel, ktorý takisto častokrát prejavil svoje súčasné tendenčné politické názory. Pokiaľ ide o samotný film Vlny, ale novinársku prax. Zaujímavé je to, že tí tvorcovia to, čo tam kritizujú, ale opodstatne nepovedzme si, čerpanie len z jedného zdroja, chýbajú fakty určité, sloboda prejavu obmedzovaná, cenzúra. To všetko potom neskôr ten zásah a tak ďalej. To všetko zodpovedá danému stavu, ktorý nastal v tom 68. a v samotnej tej budove a v jej obsadzovaní a to, ako sa ľudia samozrejme zachovali. Ale čo je zaujímavé a paradoxné, že či už tvorcovia filmu, alebo dobre, tak herci, povedzme si otvorene podľa ich vyjadrenia, ako človek vidí a počúva, to sú fakt ako nebojím sa to povedať, častokrát bezduchy panačikovia, ktorí opakujú ako papagáje to, čo im buď dá scenár, alebo čo posledné prečítali v médiách hlavného prúdu, teda v mainstreame. Ale keď tam zaznievajú základné veci, pokiaľ ide o novinárčinu a pokiaľ ide o mediálny vreslik, to znamená nečerpať len z jedného zdroja, potrebné je uvádzať všetky fakty. Musí byť sloboda prejavu, právu a cenzúra je nepripustná. Keď len postavíme na tomto to vnímanie filmu alebo reality, tak ono je to tu znovu, čo si od hercov to nemôžeme žiadať a tvorca je tiež na politickú objednávku. Ako keby si to nechceli uvedomiť, je to tu znovu, ale vo veľmi sofistikovanej podobe. Áno, nikto nevtrhne do médiá so samopalmi, nikto neodpojí vysielanie, ale charaktery sa preverujú. Kto čo je schopný hlásať, či má dostatok faktov alebo dostatok zdrojov. Keď sa uvádza v tom filme, že tým novinárom medzinárodnej redakcie, kde je napríklad Dinsbyrn, neskôr bol ministrom zahraničných vecí. Takisto bývalý minister obrany Dobrovský, ktorý vtedy bol spravodajcom z Moskvy a tak ďalej. Ale šéf tej redakcie hovorí o tom, že nemôže byť len jeden zdroj, z ktorého sa vychádza. A uvádza mi teda v tom čase, že čerpajú buď z českej alebo Československej tlačovej kancelárie a z ruských zdrojov. Ale prečo nemôžu čerpať z Reutra a z AFP, ako sa vyjadruje? A dnes máme opačnú situáciu. Dnes opäť je jeden ten zdroj, tým myslím západné zdroje, práve tie agentúry AFP a Reuters, ktorým sa otrocky verí, všetko ostatné je dezinformácia, všetko ostatné je propaganda, všetko ostatné je konšpirácia. Ako keby neexistovala západná propaganda a neexistovala západná demagogia a určité záujmy. Takže keď bolo modla bola vtedy v Moskve a v tá tlačovej kancelárii, ktorá bola pod kontrolou systému, no tak dnes je modlou také AF, e, agentúry ako AFP, AP, alebo Reuters, alebo New York Times a podobne. Fakty. Všetky fakty, ako naozaj AFP a Reuters, keď sú dnes boštení, tak ako predtým boli iné agentúry vtedajšieho režimu, uvádzajú všetky fakty, ktoré potrebujeme vedieť, len v súvislosti s pandémiou, v súvislosti s Pfizerom v súvislosti s Lajenovou, notorickou planárkou skorumpovanou. Oni uvádzajú všetky fakty, či už je to v súvislosti s multikultúrnosťou a migrantami a všetkými problémami. Dnes vo veľkom riešia problémy migračné a hľadajú riešenia, kde by týchto ľudí, ktorých musia už vzhľadom na kriminalitu a neúnosnú situáciu vykázať, do ktorých krajín, ktoré sú bezpečné, to riešia teraz, keď sa už ten systém v podstate rúca a sú tu davy a masy z iných kontinentov, ktorým na nejakom napredovaní Európy vôbec nezáleží. Klimatické zmeny, postoje, ktoré sú aj vo súvislosti s covidom, Green Dealom, klímou, vojnou na Ukrajine, naozaj oni uverejňujú všetky fakty? Alebo si len účelovo vyberajú, alebo len určitú verziu udalosti. Tak ako to bolo vtedy. Vtedy ukazovali, ako v Rusku, samozrejme v tedajšom sovietskom zväze, písali o tom, že tu je, to, to je fašizmus, to je zrada socializmu, kontrarevolúcia, treba medzinárodnú pomoc a tak ďalej. A takisto uvádzali len určité fakty. A súčasná garnitúra prestitútov alebo mainstreamu, ktorou sa nadchýnajú tvorcovia filmu a tak ďalej, majú blízko k tej garnitúre, pracuje takisto. Vyberá si len určité fakty. Počas pandémie sme to zažili, čo tu stvárali dva roky médiá. Neovriac o vojne na Ukrajine a rôznych tých udalostiach, ktoré sa dejú v súvislosti s rozširovaním NATO. Dnes je samozrejme Spojené štáty nevyhovujú, lebo je tam Trump. Doteraz boli ich obdivovateľmi, teraz sa utiekajú teda už len k tomu Bruselu. Sloboda prejavu. Áno, samozrejme, sloboda prejavu. Opäť, ako na ale nemáte tú oficiálnu líniu, tie oficiálne agentúry a hlasné trúby mainstreamu, tak, tak okamžite, vy síce môžete sa vyjadriť, ale spustí sa proti vám likvidačná kampaň a to či už v oblasti vašej odbornosti alebo osoby ako takej a už ste Putinofil, ste Putinov agent, konšpirátor, vlasti zradca a tak ďalej a tak ďalej, takže tá sloboda prejavu je taká, aká je a cenzúra nemusí byť cenzúra, nikto ju nemusí prikazovať to redakčné osadenstvo, ako je denní gen, sme, aktuality a tak ďalej, tí už majú vlastnú autocenzúru. Alebo fanaticky sú presvedčení o tom, že tú verziu udalostí, či sú to vojny, protesty, či je to Green Deal, či sú to rozhodnutia Bruselu, či je to situácia Spojených štátov, či už v súvislosti s Bidenom alebo s Trumpom a podobne, takisto len určitý prúd informácií a určité postoje, ktoré sa na vlas podobajú či je to televízny kanál, či je to rozhlasová stanica, či je to printové médium, či je to jeho webová stránka, či je to moderátor taký alebo iný, či sa osamostatní Kovačič, alebo či sa osamostatní Feint, najnovšie Dýrer a tak ďalej so svojimi reláciami na sociálnych sieťach a hovoria to isté. Tú istú verziu. Zrejme je to tá správna, neomilná, presne tak to je. Alebo to tak nie je, pretože sú aj iné zdroje a nie sú to len ruské a čínske. Sú to západoevropské zdroje americké zdroje, ktoré o rôznej tej problematike hovoria niečo úplne iné. Ale prestitúti budú hovoriť o slobode prejavu pre seba a pre ich redakcie. Budú presadzovať vlastne nepriamo cenzurovanie iných informácií tým, že na nich ekonomicky napríklad útočia ako konspirátori SK a tak ďalej, keď sú to všetko nedôveryhodné informácie. A ten čitateľ, divák alebo poslucháč Zrejme hlupa, ktorý to nevie posúdiť. Takže to musia posúdiť oni. Takže ako je to s tými faktami? Ako je to so slobodou prejavu? Ako je to s autocenzúrou a podobne? No, je to presne ten istý obraz, ale bez samopalov. Dnes už netreba, aby niekto vtrhol do médiá. Na to sú to iné páky. Na to sú ekonomické páky, na to je usilovná propaganda zo všetkých zdrojov a dehonestácia generácia ľudí, ktorí si dovolia mať iný názor. A to je jedno, či je to v oblasti medicíny, či je to v oblasti politológie, geopolitiky a tak ďalej. Takže aj o tom sú vlny, čo paradoxom je, že túto prax, ktorú odsudzujú, schváľujú dnes, pretože im to názorovo vyhovuje. A jasné, že navzájom sa potrebujú kávajú po akí sú úžasní, oceňujú si, dávajú si ocenenia, aby všetci potom vnímali vo svojej naivite, že keď je to takto oceňovaný film, tak to musí byť úžasné dielo. Áno, treba si ho pozrieť a zamyslieť sa nad ním takisto. Či už pozitívne, negatívne, ale pozrieť si a urobiť si paralelu so súčasnosťou. Pretože viem si predstaviť aj dobrý film, nech je o 68. a potom nech je o týchto súčasných progresívno-liberálnych taktikách v rámci médií. No a keďže dnešnou témou bude aj samozrejme ako ináč verejnoprávnosť, pretože vždy to financujeme, aj keď neplatíme priamo koncesionárske poplatky, tak predsa len ako placovia daní, tí, ktorí sú tzv. šikovní a <laughs> nájdu si rôzne cestičky, tak či už platia alebo nie, ale jednoducho ju financujeme zo štátneho rozpočtu. Takže e, O tom je tá verejnoprávnosť, že má vychádzať v ústrety všetkým občanom. Ale v spravodajstve, či niekto má rád balet, futbal, alebo to, uh, si to chce pozrieť v poriadku, ale pokiaľ ide o spravodajstvo, publicistiku, komentáre, jednoznačne politický štýl, ktorý sa vnúcuje verejnosti bez ohľadu na názory a nálady, ktoré spoločnosti sú. Boli zvolení, uh, bola zvolená rada RT, ST, VR, ktorá má 9 členov. Predsedom sa stal pán Jozef Krošlák, bývalý hovorca premiéra Vladimíra Mečiara a podpredsedom rady je Lukáš Machala z ministerstva kultúry. Rada má STVR, teda 9 členov, medzi nimi je aj Eva Koprena, ktorá je dnešným našim hostom. A v najbližších e, týždňoch sa uskutoční aj výberové konanie na post generálneho riaditeľa STVR, čiže verejnoprávnej slovenskej televízie a rozhlasu. 10 mesiacov túto inštitúciu z pozície dočasne povereného riaditeľa viedol Igor Slanina, ktorý aj ohlasil kandidatúru na post generálneho riaditeľa a v podstate zastával tú funkciu, pretože bola zrušená predchádzajúca inštitúcia RTVS a zmena na STVR, čo bol takisto veľký, veľký mediálny škandál, ktorý šíril mainstream a mali podporu aj v zahraničí. No a uvidíme, kto teda zasadne na ten stolec a bude riaditeľom. No a takisto sa budeme baviť aj o rade STVR. Ale keďže som spomínal vlny a spomínal som rôzne tieto praktiky a pokiaľ ide o média, pozrieme sa na ich vzory, ktoré už nie sú vzormi. A to len preto, lebo sa zmenil americký prezident. Zmenila sa garnitúra, ktorá vládne, zmenili sa jeho spolupracovníci a dozvedáme sa veci veľmi zaujímavé, ktoré by si niektorí spájali len so Sovietským zväzom a 68 čo ako hovorím je samozrejme daná udalosť, kde netreba popierať fakty a tváriť sa, že e, budeme o tom hovoriť len negatívne alebo len pozitívne na základe faktov, ale povedzme si nové fakty. Podľa investigatívnej správy The Free Press za Bidenovej administratívy, čiže predchádzajúci americký prezident, poskytli viac ako 600 grantov v celkovej hodnote 1,4 miliardy dolárov organizáciám, ktoré bojovali proti šíreniu dezinformácií. Vieme, že čo sa všetko zmestí do pojmu dezinformácia. No a prezident Trump súčasný hneď v prvom exekutívnom príkaze po svojom januárovom nástupe do funkcie označil tieto programy za cenzúru pod zámienkou boja proti dezinformáciám a nariadil ich komplexný prieskum. Aj to sa deje v Amerike. Áno, aj to, že sa hovorí o cenzúre, aj to, že sa hovorí o dezinformáciách. A presne táto prax týchto ľudí, ktorí majú plné ústa slobody prejavu, cenzúry, predchádzajúceho režimu a tak ďalej. Ako pod rúškom týchto dezinformácií, tzv. v úvodzovkách, a urážaním všetkých ľudí, ktorí nemajú ich názor, sa tvária, že vlastne bojujú proti tomu. Tu zásadnú úlohu v odhalení týchto programov zohral spravodajský web The Free Press. Ten určite nebudú citovať v našom, v našom, v ich mainstreame. No a práve The Free Press spustili kampaň a tá viedla k okamžitému zrušeniu niektorých grantov. Samozrejme, na to musí byť politická voľa a politické vedenie, ktoré to chce urobiť. Takým príkladom je grant vo výške 683 tisíc dolárov pre Kalifornskú univerzitu v Irvine, ktorý bol zrušený, keď sa na to informoval The Free Press a súviselo to aj s ďalším grantom vo výške 22 miliónov dolárov pre organizáciu Unidos US. To bola kampaň proti dezinformáciám o covide. Samozrejme, že si to vysvetovali po svojom. Dodnes vieme, čo sa dialo tie dva roky. A dodnes nie sú ochotní priznať veci, ktoré už priznávajú aj tajné služby a ktorým oponovali mnohí veci. Minister zahraničných vecí Marko Rubio slúbil ukončiť cenzuru amerického ľudu zo strany ministerstva zahraničných vecí a poslal napríklad na nutenú dovolenku desiatky zamestnancov Centra pre globálnu angažovanosť. A ministerstvo obrady medzi tým zmenilo terminológiu svojich programov z boja proti dezinformáciám, tak sa to oficiálne volalo, aj u nás to máme každý deň na programe, pokiaľ ide o mainstream, a teraz tomu hovoria boj proti nepriateľskej propagande a informačným operáciám. To je Pentagon a ministerstvo obrany. Ale Mnohé z týchto programov boli predmetom kritiky už počas Bidenovej administratívy. Republikánsky zákonodarcovia a skupiny na ochranu slobody slova ich kritizovali tieto programy ako nástroje cenzúry. Ale tá kritika sa sústredila najmä, pokiaľ išlo o potláčanie teórií o úniku covidu, Predtým to bolo, kde si na trhovisku, netopierik, dostal sa do jedla, tak sa to rozšírilo, cestujúci Číňania, ktorí prišli do Európy a do iných častí. Ale dnes už je verzia a potvrdzuje sa a hlasia sa k tomu aj tajné služby, že to bolo z laboratória. Takže niečo sa vyvíjalo a prečo sa niečo také vyvíjalo a ako to uniklo. Takže potlačanie teórie o uniku covidu z laboratória, no a potom ten povestný notebook Huntera Bidena, prezidentovho syna, ktorý ako robil svoje špinavé kšefty a za to boli určité politické úlohy plnené. A samozrejme ďalšia organizácia, ktorá u nás nebude spomínaná, ktorá odhaľovala tieto programy, organizácia LiberNet, tá zhromaždila programy proti dezinformáciám. Čo sa vlastne dialo? Andrew Loventhal, to je výkonný riaditeľ tejto skupiny na ochranu slobody slova, ponúkol databázu so zoznamom takýchto grantov. Len tak pre, zaujíma, pre zaujímavosť u našich susedov takéto peniažky a takýto e, podporu dostávala nadácia Bakala Foundation alebo Ústav nezávislé žurnalistiky. Nezávislé za americké peniaze od Bidenovcov samozrejme. No a veľký počet týchto projektov sa využíval v rámci tzv. boja proti dezinformáciám, ale vlastne slúžil na boj proti politickým odporcom a financovala to americká vláda. A podľa The Free Press mnohé z týchto grantov boli už úplne vyplatené alebo ukončené a iné ešte v hodnote stoviek miliónov dolárov zostávajú aktívne. No a teraz sa samozrejme spolupracuje republikánsky zákonodarcovia a Trumpová administratíva, aby presne identifikovali tieto výdavky, ktoré boli použité a zrušili to. Takže takto na manipuláciu sa pos posielajú obrovské peniaze, granty a čo im nevyhovuje, označujú za dezinformácie. Nie, že by dezinformácie neexistovali. Určite sú zneužívané rôzne informácie, skreslené polofakty, polopravdy. Ale to by sa musel nad sebou zamyslieť aj mainstream, čo šíri. Respektíve si to ani neprizná napriek tomu, na čom sa podielal. Nedávno zverejnený federálny dokument z obdobia Bidenovej administratívy 15-stránkový plán ešte z 2021 bol zverejnený súčasnou riaditeľkou Národného, spra Národnej spravodajskej služby Tulsi Gabardovou vďaka organizácii America First Legal. A tu sú rozsiahle plány na sledovanie, filtrovanie a reguláciu online komunikácie. 15-stránkový dokument práve z obdobia Bidenovej administratívy. Dokument, ktorý sa nazýval Národná stratégia pre boj proti domácemu terorizmu. No, spočívalo to v tom, že Bidenová administratíva mala takú stratégiu, pokiaľ ide o celoštátny prístup na cenzurovanie neobľúbených prejavov na internete a takéto prejavy označovali za dezinformácie, nenávistné prejavy alebo domáci terorizmus. Samozrejme, že spolupracovali s technologickými gigantami. A tá stratégia spočívala v partnerstve medzi federálnymi úradmi a online platformami. A termín dezinformácia sa tam neustále používal bez toho, aby bol definovaný. FBI, CIA, ministerstvo zahraničia dostali príkaz, aby skúmali, ako tzv. zahraničné dezinformácie môžu ovplyvniť americké myslenie. Ale nie je v týchto dokumentoch určené, kde je tá hranica medzi propagandou a politickou argumentáciou, medzi zahraničným vplyvom a domácou skepsou. Nemusia vám nič zo zahraničia hovoriť, keď vidíte katastrofálnu situáciu doma. Na to nepotrebujete ani zľava, ani zprava informácie. Spolupracovali dokonca so zahraničím, samozrejme aj na medzinárodnej úrovni a zaoberali sa reguláciou obsahu Oficiálne to bolo proti online extrémizmu. No ale potom to išlo samozrejme na princípe akéhosi globálneho internetového fóra pre boj proti terorizmu, to bolo aj cezhraničná spolupráca, a spolupráca veľkých technologických spoločností a vládnych organizácií. Tam patrili Microsoft, Meta platform, čiže Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dokonca LinkedIn, Amazon a tak ďalej, Pinterest, WordPress to všetko spolupracovalo. Vymkol sa z toho Twitter, dnes už sieť X, ktorá opustila toto spoločenstvo v 2024, keď prišiel Elon Musk a prestal prispievať, pretože tam aj prispievali do tohto globálneho internetového fóra pre boj proti terorizmu. Takže takto to fungovalo v praxi a v podstate výsledkom je, že slobodný prejav sa stal podozrivým. Kritici sú označovaní za radikálov. Nesúhlas je zamieňaný za extrémizmus. Keď to dnes v slovenskej atmosfére sa používajú tieto termíny, tak doteraz to používali ich americké vzory za Bidena, nie za Trumpa. Ale to im neprekážalo. Takže jednoducho vytvorili si atmosféru, že vláda nemusí nikoho zatvárať. To je opäť paralela s tým keď sa niekto zamyslí nad vlnami. Nie, len sa vytvorí prostredie, v ktorom sa presadzujú určité názory, rozvíjajú sa tie názory a to, čo nepotrebujú, to v podstate zaniká alebo je dehonestované alebo odsunuté na okraj. Takto to funguje manipulácia v tzv. slušnej demokratickej spoločnosti, a za Bidena, ku ktorému neboli žiadne výhrady zo strany súčasných prestitútov. Po skladbe dostáva priestor naša hostka. dýchá, remíz to nože v ruce mám. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Tak ako som avizoval, máme dnes hostku Evu Koprenu, skúsenú novinárku a novú členku rady STVR. Často tu spomíname verejnoprávnosť, pretože, ako som ho aj hovoril, všetci ju financujeme a ide o princípy objektívnosti. Pokiaľ pôjde o ďalšiu tému, uvádzal som, že je to bývalá spravodajkyňa pre Balkán, ktorá má exkluzívne rozhovory s takmer všetkými prezidentmi a premiérmi v bývalej Jugoslavii. Takže sa podrobne pozrieme na protesty v Srbsku a na ich mediálne zaznamenávanie. Dobrý večer, Eva. Dobrý večer, počujeme sa? Áno, počujeme. Takže dobrý večer uh, poslucháčom a aj svojmu veľmi dobrému bývalému kolegovi. Tak, tento úvod to no už počuli naši poslucháči viackrát a myslím, že tie relácie zodpovedali danej kvalite, tak poďme priamo k prvej téme. Boli zvolení noví členovia Rady Slovenskej televízie a rozhlasu. Malo by to posilniť verejnoprávne vysielanie. Potom túžime všetci. My tiež, keď sme pracovali v televízii, sme tento princíp vnímali verejnoprávnosti, objektívnosti, nad, nadstranickosti. Keďže ty si patríš medzi novozvolených členov a pretože sú medzi nimi, ako sa vyjadrili e, na ministerstve kultúry, aj odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti médií, práva, kultúry a verejnej správy. Ale okamžite hneď na začiatku, okrem teba samozrejme, keď, aby sme informovali, ty si za oblasť televízneho vysielania, za oblasť rozhlasového vysielania je Igor Galo, potom je tam odborník za oblasť ekonómie Marcel Behra, oblasť práva Lindner, oblasť informačných technológií a je to na 6-ročné funkčné obdobie. Uh mhm. -huh. Okamžite na začiatku nechybal denník N a škandál. Oni to vyvolali teda, alebo napísali v mainstreame, že na zasadnutie rady STVR nepustili zástupcov verejnosti a novinárov, aj keď rokovanie rady je podľa zákona verejné. A Záujem mali zúčastniť sa na tom aj členovia štrajkového výboru STVR, no boli odkázaní na zvukový stream a záznam, ktorý bude zverejnený. Takže aké je tvoje stanovisko, alebo čo by si ty povedala k tomuto takzvanému škandálu ako nová členka rady STVR? No tak samozrejme si myslím, že hneď od začiatku e, je teda atmosféra taká, hlavne čo sa týka štrajkovej, e, štrajko, štrajkového výboru. Bola tam myslím, že jedna dáma za štrajkový výbor a potom ešte jeden novinár, ktorý povedal, že ide o škandál a tak ďalej, taký známy, čo robí len škandály. Hej? Škandalista. E, e, škandalista, tak na, nazvime ho škandalista a sa sťažoval, že to je, to je teda strašné, to sa bude vyšetrovať a tak ďalej. No, našťastie, e, ty, e, ty ako si spomínal, že sú tam odborníci, hej? je tam 9, 9 členov rady a z toho dvaja sú odborníci za právo, napríklad. A ja som veľmi rada, lebo to, sa len, to je len začiatok tých, tých rokovaní. My sme to riadne zasadnutie mali minulý týždeň prvýkrát. A som veľmi rada, že skutočne tí dvaja právnici sú špičkoví, ozaj špica. A tí hneď povedali, že verejné, e, že verejné zasadnutie je, keď je živý stream. To je dostatočné to je na to dostatočné, lebo ja si neviem predstaviť, že do tej miestnosti, ja neviem, že by sa nahnalo 100 ľudí, alebo koľko to by ani, mm, nie, nie je tam ani priestor na to, aby tam nejak sedeli, alebo ani, neviem, čo by tam vôbec robili. Ako, lebo mohli by len, mohli by len teda počúvať alebo pozerať, ale, ale nemajú právo nejak hovoriť do toho, že čo, že čo tam je. A na, tých úvodných rok, na tom úvodnom rokovaní, tak e, neviem, čo by e, povedali na to, lebo máme tam teda dvoch ekonómov, ktorí sa vyjadrovali k účtovnej uzavierke, tak neviem, že či by sa vyjadrovali k účtovnej uzavierke a podobne. No, je, e, chcem ešte raz spomenúť tých dvoch právnikov, je tam pán Lindner a pán Machala. A uh, vieš, eh, odborníkov kvalitných eh, poznáš podľa toho napríklad, že vedia ti zložité veci vysvetliť jednoducho. To znamená, že keď je špičkový a dobrý právnik, tak keď sa ho ty na niečo spýtaš, že ako by to takto mohlo byť, tak nezačne, nezačne operovať s rôznymi paragrafmi, že podľa paragrafu tohto a tohto a tak ďalej, ale dokáže ti vysvetliť e, ako neprofesionálovi, čo sa týka práva, mimoriadne jednoducho, čo je vo veci že mm, tak ja, ja poviem, jak nie, mm, také, mm, nechcem povedať, že blbečkovi, alebo tak proste veľmi jednoducho. Zložitú vec vie vysvetliť veľmi jednoducho a vie povedať, že môže to byť aj takto, alebo keby, tak to môže byť takto. Tak sa môžeme rozhodnúť. A e, to, to je veľmi dobré, keď, keď v tom týme sú takíto, takíto odborníci. Takže e, k tomu, k tomu len to, k toľko, k tomu strašnému škandálu, čo, čo, čo nastal. E, nie je to žiaden škandál, bol tam živý stream, tak ako doteraz. Vždy bola, predtým bola rada RTVS, vždy sa to, e, vždy bol živý streaming. A nikto, nikto, ni, ni, vieš, nikto proti tomu nikdy neprotestoval. Takže evidentne, áno, v rámci mediálneho wrestlingu potreboval denník N vyvolať škandál. Myslím si, že, e, aspoň ja si to myslím, je to dané tým, že vedenie, súčasné vedenie slovenskej mhm. televízie a rozhlasu nevyhovuje redakciám ako denník N a navyše im nevyhovuje ani zloženie rady STVR. Takže si mhm. hľadajú zámienku. Mm -hmm. Možno, možno tak. No ja som sa o sebe dočítala všeličo, ale myslím, že najviac si to schytal pán, e, pán Lindner <laughs> za to právo o týchto mainstreamových ako médií, aký je, čo to tam rozoberali a tak ďalej. Ja som sa dozvedela len, vie, že Napríklad ja mám takmer 30-ročnú prax, z toho som 7 mesiacov robila hovorkyňu. Som robila hovorkyňu na ministerstve E, ministerstve školstva ministrovi, ktorého nominovala SNS, ale on nebol členom SNS len bol ako nominant SNS. No a e, dočítala som sa o sebe, že mám, že mám e, vlastne mm, e, na e, kontakty na vládnu koalíciu a podobne a že som bola tá hovorkyňa ich vôbec nezaujímalo, že čo som robila doteraz, <laughs> hej, že, že, že aké mám skúsenosti, čo som, čo som dosiahla e, v, tej, v tej svojej oblasti. Ich zaujímalo len to, že som na, musím byť jednoducho, musím byť napojená na tie vládne krúhy. No a no, takže, takže takto. Ne, nezaujíma ich vôbec to, že ja som napríklad tie vládne krúhy videla uh, E, videla, keď mi odovzdávali, že, teda, že som teda odborník na, na televízne vysielanie, čo nám dávali tam ako minule. Pán, pán Raši nám odovzdával tie dekrety. Hej? Tak, som sa, tak som išla e, do parlamentu. Takže to, bol, to bolo moje stretnutie s vládnymi činiteľmi. Tak by som Jednoducho ten princíp stranickosti nedá E, nikomu spávať a ano. nemyslím to v súvislosti s tvojou osobou, ale jednoducho, keď nie si s nami, si proti nám, takže pokiaľ tam nie sú ľudia, ktorí by sa angažovali, hoci aj stranicky, nie je to tvoj prípad, ale mali by blízko k PS alebo k Saske, tak by im neprekážali. Ako tam by zrejme výhrady nemali. Ale ako náhle je to človek, ktorý ale ne, nejde s nimi, ani nemusí byť na nejakom opačnom politickom tábore, ale nie je to nimi preverený človek alebo im zaviazaný človek, teraz myslím mainstream, politické prepojenie, názorové v tomto neoliberálnom duchu, tak tým pádom je to pre nich nepriateľný človek. Nech by bol odborník ako akýkoľvek. Keďže ty si ako nová článka rady STVR, jasné, že si aj limitovaná tým, čo už môžeš povedať, čo nemôžeš povedať, ale môžeš nám povedať, čo e, očakávaš od tejto svojej pozície, alebo aké sú tvoje ciele, alebo čo by si chcela dosiahnuť v rámci tejto pozície? No, my sme aj dostali teda e, vlastne zameranie členov rady, rady STVR, že čomu by sme sa mali, mali venovať, tak tí právnici už od začiatku ako uradujú <laughs> obidvaja a vy, musím, musím povedať, že, že vynikajúco, že ja sa poučím, lebo oni to vedia vysvetliť pre, pre takých neprávnikov. Hej? A to, to je za, e, ako zaujímavé. E, potom, potom sú tam naozaj dvaja, dvaja odborníci na ekonómiu, a tí už len teda dávajú stanoviska k, k rozpočtom a, a ako k uzavierkam a podobne. No a my ostatní, teda čo máme na starosti rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie, ja mám na starosti televíziu, e, verejnoprávnosť, profesionalitu a etiku vo vysielaní STV, e, spravodajstvo a aktuálnu publicistiku to je to, čo som robila. Aj ty si to robil 17 rokov, alebo aj teda sme kolegovia odtiaľ. A závery a návrhy programových rád. Takže my, čo e, máme na starosti rozhlas a televíziu, tak stále čakáme na, na toho nového riaditeľa a na tú jeho koncepciu. A to je ešte teda obálky, už, už bol deadline, čo si, mohla, čo si mohli dať prihlášky a budú sa otvárať obálky, možno tento týždeň, teda povedalo sa, že sa budú otvárať obálky e, po, po Veľkej noci tak som zvedavá. A na, na, toto, na toto sme, myslím, že všetci, všetci členovia rady ako veľmi, veľmi, z, z, veľmi zvedaví. Vieš, že už dopredu sa hovorí, že a určite vie a je to stranické a neviem čo, ale, ale naozaj skutočne ja fakt neviem, okrem pána Slaninu, ktorý to dal aj verejne, že sa prihlásil. tak naozaj neviem, že kto sa ešte hlási a, a veľmi, veľmi som zvedavá na tú, na tú, jeho, na tú jeho koncepciu. Lebo toto je novinka, že, č, že generálneho riaditeľa STVR prvýkrát bude voliť rada. Nie parlament, ale rada. A preto musí byť zložená, teda pre, je zložená z tých odborníkov. Takže kým sa dozvieme meno nového riaditeľa, ako sa rozhodne rada, komu vyjadri svoju dôveru, ale okay. tak e, každý ten člen rady nepochybne sleduje vysielanie slovenskej televízie a rozhlasu a nepochybne ho pozná, keďže e, je to dôležitá pozícia a bude, svoj, bude, áno, bude sa rozhodovať o tom, ako, Áno aký obraz verejnoprávnosti vlastne dostaneme, lebo podľa môjho názoru je verejnoprávnosť výrazne skreslená, ale týka sa to už aj vlastne našej témy a to je diania v Srbsku. E, ja by som sa chcel spýtať, ako sa tebe páči, alebo ako ty vnímaš, alebo či si spokojná s tým, ako sa informuje o udalostiach v Srbsku, my si ich potom podrobne rozoberieme, ale ako informuje o dianí v Srbsku slovenská televízia. Fú, tak. To, to si mi dal takú veľmi ťažkú otázku. Až, no, e, takto by som povedala, diplomaticky. E, mne neprináleží určovať e, aj ako má vlastne vyzerať reportáž a ako má vyzerať informovanie. Hej? Ako členke rady to mi neprináleží, ale ja to môžem komentovať. A môžem vyjadriť svoj názor, či som s tým spokojná, alebo či som s tým nespokojná a tak ďalej. Tak poviem to takto. Táto téma mi je veľmi blízka, pretože som ako spravodajkyňa bola nespočetný krát e, na západnom Balkáne a e, informovala som, informovala som divákov Slovenskej televízie o dianí, o rôznom dianí, čo sa tam udial, čo, čo tam bol, či tam boli voľby, alebo pro, no, proste o všetkom. No. Mm, svojich študentov som učila základ televízneho spravodajstva a ten je, E, to už <laughs> moji študenti vedeli nás pamäť, keď som ich hovorila, že prosím vás, v televízii si zapamätajte, že obraz ťahá zvuk. To znamená, že obraz je určujúci. No a keď som videla mm, spravodajstvo, ako, ako informovala slovenská televízia o najväčšom proteste te v Srbsku, to aj určo, povedali, že v dejinách Srbska 15. to bolo 15. marca sa to udialo, že tam bolo, niektorí hovoria, že až pol milióna ľudí bolo v, bolo v Belehrade na protestoch. No a pozra, e, e, bola som veľmi zvedavá hlavne na tú obrazovú stránku. Vieš, keď, je, keď sú protesty a tak ďalej, tak mimoriadne podstatný je obraz. To je základ. To je základ, ako ideš. No a ja som videla e, bolo povedané, že e, bude teda spolupracovníčka alebo spravodajkyňa, naša spravodajkyňa, tak bola tam, e, nepoznám ju, neviem kto to je, bola tam mladá dáma, ktorá sedela v, asi v obývačke a e, informovala o tom, že sa koná jeden z najväčších protestov v dejinách Srbska a sedela v obývačke. Keby to bolo rozhlasové spravodajstvo, tak je to v poriadku. To ale e, potom tam rýchlo predpokladám, že, že redaktori z, zo zahraničného spravodajstva tak dávali tam e, zábery, obraz, e, zábery z, obraz, e, z, vieš, z medzinárodnej výmeny asi že venky, alebo z, dávali, dávali tam typ, ako dávali zábery na tie protesty, ale potom bol strých a potom dáma v obývačke hovorila ďalej. Tak ja si takto, <laughs> ja si takto spravodajstvo, televízne spravodajstvo e, nepredstavujem zo, zo zahraničia. To bolo pre mňa úplne, ja som sedela jak puk tam pri tom, keď, keď som to videla. E, pretože napríklad potom som ďalej videla, že e, vieš, sú aj rozhlasoví e, e, zo slovenského rozhlasu, máš rozhlasových redaktorov, ktorí tiež chodia do zahraničia a ja neviem, videla som, ako e, spravila napríklad vynikajúcu reportáž bola z Donbasu, taký príbeh spravila že, o, o takej rodine, že čo tam bola, tak rozla, rozhlasová spravodajkyňa spravila fantastickú televíznu reportáž. Ako bol, my predpokladám, že tam bola vyslaná, v tom, musela tam byť vyslaná v tom Donbase. No a spravodajkyňa alebo spolupracovníčka pre televíziu sedela, sedela v obývačke a rozprávala o tom, ako, ako Srbí protestujú. No. Však ty si tiež chodil do zahraničia, čo na toto povieš? Neviem, možno si to videl. <laughs> Áno, pozrel som si to. Tak, takisto som sledoval, pretože verejnoprávnosť, ako môžem sledovať čokoľvek, ale to, je, to by malo byť určujúca. Mala by to byť aj určujúca kvalita čo sa týka Presne. faktov, čo sa týka objektívnosti, pokiaľ ide o jazyk. No jednoducho výkladná skriňa mediálnej scény by mala byť práve verejnoprávna televízia. A, a môže byť človek... Spravodajcovia, čo sú ako, do, ako to je, to, je tá, to by malo byť kvalitné, tí zahraniční spravodajcovia. Lebo to ano. komerčné médiá na to kaš, väčšinou kašľú, akože nepotrebujú to. Ale toto by... Jas, jasné, že to chce prostriedky, respektíve aj súkromná televízia má prostriedky, takže môže si zaplatiť, alebo človeka, ktorý priamo tam žije, ide do tých ulic, povedá ano. tých ľudí, má poznatky, áno, tak by to malo byť. A, ale jedna základná vec, ktorú ja zase vnímam v rámci tej verejnoprávnosti, ten človek môže byť odborník, môže byť jazykovo vybavený, ale podáva informácie jednostranne. Akože je evidentne jasné, že táto politická skupina alebo táto názorová skupina mu je srdcu veľmi blízka a nedokáže sa ani ovládať, aby podal objektívny obraz. To je tiež tragédia, poznáme samozrejme rôznych mhm. spravodajcov, ale pochopiteľne takto to v médiách funguje, ale nemalo by to fungovať. No, Takže áno, vidím, že e, ako nová členka Rady STVR nie si spokojná, aspoň pokiaľ ide o toto spravodajstvo a o Srbsko a my sa po skladbe budeme teda rozprávať o aktuálnej situácii v Srbsku. Hmm. Keď ti ide o všetko, tak ide o málo Keď unavené šťastie niekde dávno zaspalo Na čo to vzdávať? Aj to sa stáva Aj keď všetci smejú sa ti do očí A tvoju latku niekto iný dávno preskočil Nie je to sláva Nechaj to plávať keď ťa začnú potapkávať po pleci, to ťa život z toho veľmi rýchlo vylieči. Uvoľni sa, nebuď v krči, nebuď napätý, veci sú len také vážne ako ty. Neperežívaj, neperežívaj. Keď ak nejde aspoň o život, tak potom neviem, čo dohľadať. Keď nemáš slova ani na pár viet a frajerka ti dala jednostrannú výpoveď, nie je to sláva. Aj to sa stáva. Keď ti ide o život a možno o gule, tak prestávajú platiť všetky regule. Uboni sa, nebuď v krči, nebuď napätý, veci sú len také vážne ako ty, neperežívaj. život, tak potom neviem, čo do hry dáš. Neperežívaj, neperežívaj. Už to beží mojim omylom, tam niekto beží pomimo nás. Sme prepojené nádoby, raz miešam karty ja a raz ty. A na druhý breh si zoberiem Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Hostkou je Eva Koprena, ktorá je novou členkou rady STVR, skúsenou novinárkou, ktorá je odborníčkou na Balkán a rozprávame sa o situácii v Srbsku. Ja len na úvod poviem, tí, ktorí nesledujú situáciu v Srbsku, podobne ako na Slovensku rozdelené obyvateľstvo, protivládne protesty, odštartoval to pád prístrežku čerstvo rekonštruovanej železničnej stanice v Novom Sade. 15 mŕtvych, už 16 a zodpovednosť za katastrofu sa pripisuje práve vládnej strane na celoštátnej úrovni, na mestskom prostredí, pretože išlo o zákazku, ktorú na prestavbu stanice síce získali Číňania, ale značnú časť prác odovzdali srbským subdodávateľom, medzi nimi aj práve práce na prístrežku. A práce boli vykonané neprofesionálne, pretože subdodávateľské firmy odflakali túto prácu a boli previazané, určitá tá firma bola previazaná práve s vládnou stranou. No a spustili sa teda protesty. Tú situáciu, tá situácia sa vygradovala, začneme teda mediálnym prostredím, keďže sme v mediálnom wrestlingu. V súvislosti s tým, ako sa informovalo o tom dianí v Srbsku, študenti, ktorí teda vyrazili do ulic, protestujú proti tejto korupcii, začiatkom marca zablokovali sídlo Srbskej národnej televízie RTS v Belehrade, pretože Doslova ich vytočilo to, že jeden z novinárov ich označil za anonimný dav. Ale tá blokáda pokračuje a sú blokované areály RTS v Belehrade, pričom e, vedenie tele, telerozhlasu už dokonca podalo trestné oznámenie na neidentifikované osoby, žiada o zásah aj in, medzinárodné inštitúcie, pretože demonstranti pred budovami bránia vstupu novinárov aj ďalších zamestnancov, napríklad aj pracovníkov technických služieb a tým pádom je prerušené televízne vysielanie, musia meniť programovú e, schému a podobne, takže uvádzajú len reprízy relácií, naživo idú len správy, sviatky tým boli takisto poznačené teraz veľkonočné sviatky a malá skupina protestujúcich študentov stále ďalej blokuje budovy verejnoprávneho rozhlasu a protestujúci študenti povedali, že budú dovtedy blokovať, kým sa neotvorí nová súťaž pre členov Úradu pre reguláciu elektronických médií alebo kým sa nezastaví vysielanie RTS. Čo hovoríš na túto mediálnu situáciu, ktorá sa odohráva v súvislosti s verejnoprávnou televíziou a povedzme si otvorene, do akej miery je verejnoprávna televízia RTS skutočne verejnoprávnou? Na úvod, e, teda ty si spomínal, že teda boli tam požiadavky študentov, že e, buď, buď sa vypne RTS, Radiotelevízia Srbie, alebo sa zmení, u nás, je to, u nás sa to nazýva teraz najnovšie Rada pre mediálne služby. Predtým to bolo Rada pre vysielanie re, retransmisiu. A e, teraz sa o tom e, sú e, vie, také dosť veľké ako diskusie a rozpory okolo toho, že či to má byť, či to, či to nemá byť. Ja som, sa, ja som pozerala aj tí, čo sú za to, za tých študentov, že nech to blokujú a tí samozrejme, čo sú proti. Bývalý riaditeľ e, tej radiotelevízie Srbie povedal, že dobre, v poriadku, že nech sa teda zmení rada pre vysielanie a retma, e, že prečo chcú zmeniť radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá má dosah na všetky, všetky televízie a médiá. Nie len, nie len, nie len e, verejnoprávnu RTS-ku. Že prečo nežiadajú zmenu E, v rámci vízie Srbie, to znamená, že prečo sa nezmení rada RTS a nie rada pre vysielanie a retransmisiu, že je to, že je to ako zle, zle e, že, že nie, je to presná, nie je to presná požiadavka. E, potom by som povedala, že trošku by som približila poslucháčom, že RTSK, že ako vlastne vyzerá tam radiotelevízia Srbie, e, má vlastne 2500 zamestnancov a e, pracuje tam už pomerne ľudia, e, sú tam ľudia v zrelom veku. Priemerný vek e, pracovníka RTS je 54 rokov. To znamená, že o 10 rokov teda pôjdu všetci do penzie. Sú to ľudia, ktorí prežili vojnu v tých 90. rokoch, hej, Balkánsku vojnu, prežili sankcie, prežili bombardovanie NATO, prežili 5. 5. oktober, tú buldozerovú, buldozerovú revolúciu. E, požiadavky sú na to, e, teda tí študenti, ako si ty spomínal, že sú nespokojní s tým, ako, ako RTS informuje o ich protestoch. Čiže vlastne Požiadavka je na to, aby sa zmenilo spravodajstvo. Nemajú nič proti kultúrnemu programu, nemajú nič proti, proti vzdelávacím programom, detským programom, ale proste e, proti, proti spravodajstvu. Je tam 5 odborových zväzov v tejto rts -ke a jeden riaditeľ uh, z, je, z jedného z odborov uh, je za študentov, že majú na to právo, aby, aby, sa, to, aby, aby sa to zmenilo. Aj s, nimi sú, aj s nimi teda súhlasí, že niekto žiadajú a hovorí, že sa má e, vlastne nájsť nejaký schopný šéf spravodajstva. Aby sa zmenilo to spravodajstvo tak, že aby sa informovalo pravdivo o tých protestoch. Ďalšia skupina, tiež právnici, hovoria, že ako je vôbec možné, že niekto obsadí, vlád, niekto obsadí verejnú budovu a nepustí tam ľudí, aby pracovali. Lebo oni teraz vysielajú, uh, tí pracovníci radiotelevízie Srbie, tak uh, chodia do rôznych lokálnych televízií a odtiaľ vysielajú, ani nemôžu nejak veľmi, veľmi vysielať, ako si aj spomínal, že dávajú nejaké reprízy. E, oni tam majú aj veľa spravodajstva, takže spravodajstvo vôbec neviem, ako, ako, sa, ako sa pripravuje. No. Takže je to je to taká dosť zložitá, zložitá, zložitá situácia, že že či je to, e, teraz sa sporia o tom, že či je to právne a že prečo, nezasiahla, e, prečo nezasiahlo napríklad ministerstvo vnútra. Prečo ich nechajú, týchto študentov, aby, aby, blokovali, aby, aby blokovali tú inštitúciu. Najnovšie, najnovšie dnes som počula, že oni, e, tí študenti, a to je dosť malá skupina študentov teraz, že oni chcú blokovať aj mestskú hromadnú MHDčku. Ďalej, že aby sa tam vôbec nikto, aby sa tam vôbec e, nikto, nikto nedostal. Tak e, e, je to No, hádajú, eh, had, no jedni právnici hovoria toto, druhí právnici hovoria toto, eh, študenti majú... No, oni protestujú už piatý mesiac prakticky. Piatý mesiac sa neučí. A tí napríklad študenti, ktorí chcú ísť, eh, <laughs> chcú ísť na výučbu, sú blokovaní pretože, pretože vysoké školy nerobia. Takže e, je tam taká situácia, že ako, ako ďalej. Ľudia sú, už, ľudia sú už aj veľmi unavení z toho. Piatý mesiac sa už piatý mesiac sa protestuje, piatý mesiac sa neučí. Už sú potom také diskusie o tom, že čo ďalej, akože tí, čo sa chcú učiť, že ako skončia mhm. ten, ten, ten školský rok. Že, že kedy, kedy sa bude učiť, kedy, kedy že či, či pôjdu cez leto do školy, alebo že ako to, ako to bude ďalej. No. Uh, e, Vučič, uh, e, ten, čo uh, má, prezident, srbský prezident, má pod má kontrolu nad médiami, nad väčšinou médií a on sa domnieval, že vlastne keď ich e, nechá e, týchto protestujúcich tak, že ono to tak vyšumí postupne. Že sa prestane, že ich to prestane baviť a prestanú protestovať. Ale tie protesty, tie protesty stále trvajú. Takže je to taká, taká, taká, taká zvláštna situácia. Ešte, ešte takáto situácia nebola. A stále Hovoríme sa, o Áno? Áno, stále sa nevie, stále sa nevie, že čo bude ďalej. Teraz ja hovorím všeobecne o tých srbských protestoch. Že čo sú ľudia, čo sú ľudia v uliciach. V nedelu chodia, v sobotu chodia. A, ale táto RTS er to je veľmi, veľmi, veľmi zvláštne. E, pre mňa je aj také dosť zvláštne, že nezasiahli orgány na to, na to určené lebo je, keď, keď sa vrútiš do, do budovy nejak, nehovorím, že vlámeš, ale obsadíš nejak budovu a ne, nepustíš pracovníkov, aby, aby robili svoju prácu, tak e, čo je to? O čom? O, o, ako, ako, ako sa to má riešiť? To nie je... Hovorí, že e, nechcú to riešiť násilím, alebo teda Áno. zatiaľ nebolo použité násilie, Áno. ale e, je tu opäť jedna informácia to z protestov, ktoré boli e, v polovici marca, videozáznamy, keď je taká hypotéza, že srbská vláda proti demonstrantom údajne použila zvukové delo a vláda to ani nepopiera. Tak v tejto kauze, e, aké sú najnovšie informácie? Použili zvukové dielo proti demonstrantom? No, tie informácie sú také, že najprv tá vláda, pov... e, e totiž toto nie je povolené. Oni majú tie zvukové diela, ale nie je to povolené. A <laughs> prezident Vučič prišiel teda s informáciou, že on, on to dal vyšetriť ako uh, expertom, myslím ruským expertom a, a ukazoval aj teda papier, mhm. že je tam napísané, že to nebolo použité. Ale potom to znegovali ako tí protestujúci, že áno, ukazoval tam, že je to proste, že to bolo písané azbukou, áno, e da, že, nie, nebolo to po, že nebolo použité to dielo a podobne ale e, oni zistili, že uh, vieš, je rozdiel, Srby používajú cirlíku, nie azbuku. A tam sa rozlišujú písmenka I a I. No a hneď si všimli, že to azbukou písané že bolo, bola tam, bolo tam dané aj niečo z Cyriliky. To znamená, že nemohli to písať Rusy, že to nebola pravda, pretože ten papier, tá informácia o tom a ten doklad o tom, že nebolo použité to zvukové dielo, tak nie je písané azbukou, ale je písané na poli azbukou a na poli cirlíkov. Takže je to podvrh aj to ukazovali, že, že ako to je. Takže neviem, neviem, ako, e, ako, ako to teda bude ďalej. Srbská vláda tvrdí, že teda nebolo použité, že, že to bolo vyšetrené a že nebolo použité to zvukové, zvukové dielo. No. Takže dáme si teraz skladbu a vrátime sa teda k mediálnej scéne. Hmm. poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Máme tu hostku Evu Koprenu, rozprávame sa o situácii v Srbsku a zhruba tak o 20 minút, do 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slovenskyvysielac.sk Keďže sme teraz počuli skladbu, v ktorej sa spievalo o Únii, mám ináč, a výborný text. Per, perfektná. A mám teraz e, takúto otázku. Porovnávajú sa protesty, ktoré sú v Gruzínsku, na Slovensku, v Srbsku. Hovorí sa o majdanizácii, o západnom vplyve a tak ďalej. Ale je tu jeden odlišný fenomén. Aspoň ja mám taký dojem, keď sledujem tie protesty v Srbsku, keď sa pozrieme na Slovensko a pozrieme sa na Gruzínsko, tak účastníci protestov majú v drvivej väčšine zástavy Európskej únie. Únia spasiteľia, my sme Európa, u nás sa skanduje však ukrajinské zástavy, sú aj slovenské, aby sa nepovedalo, samozrejme, vedím, ide o Slovensko, samozrejme, že každému ide o Slovensko, ale zástavy Európskej únie a to, to vyvolávanie Európy a to zbožňovanie Bruselu a tak ďalej ako spasiteľa, to tu je. V Gruzínsku takisto. Chcú spoločenskú zmenu, nie sú spokojní. Opäť Únia ako spasiteľ, hoci nie sú členmi majú byť rozhovory, tie boli odložené, ale pokiaľ ide o Srbsko, protestujú proti korupcii, protestujú proti vláde, sú nespokojní s verejnoprávnym médiom, ale tam som nezaregistroval zastavy Európskej únie. Zdá sa, že tam nevnímajú Európsku úniu a Brusel ako spasiteľa. Veľmi dobre si to e, postrehol a videl, že vlastne v Srbsku klesá podpora vstupu do Európskej únie Srbsko je eh, jedným z horúcich, by som povedala, kandidátov na vstup do Európskej únie. Eh, podľa posledných, teda podľa informácií by malo vstúpiť do únie v roku 2028 ale už uh, srbský prezident Aleksandar Vučič sa vyjadril, že to asi nebude ani možné v tom roku 2028, že predpokladá, že možno v roku 2030 alebo možno nevstúpi vôbec pretože sa začína hovoriť o tom, že Srbsko sa možno vzdá snahy o vstup do Európskej únie a že srbský parlament bude rokovať o rezolúcii, ktorou by sa teda takto Srbsko vzdalo snahy o členstvo v, e, o člen, členstvo v Európskej únii. E, vyšlo viacero prieskumov, že či sú ľudia za vstup do Európskej únie alebo proti vstupu do Európskej únie, ale e, obidva, e, obidve agentúry, e, tam, ktoré vykonali tento prieskum, sa zdá, že menej ľudí podporuje, menej voličov podporuje vstup do Európskej únie ako, ako je ich menej. Je ich menej, napríklad. Keď hovoríš o, tom, no. o tých prieskumoch verejnej mienky, Prezident Vučič je taktik. On má pročínsku, proruskú retoriku, investície, áno, ale áno. zároveň sa hovorí aj o vstupe Srbska ako perspektívne do Európskej únie. A keď spomínaš teda tie prieskumy, tak zaujímavé, že napriek tomu, aké je pnutie v tej spoločnosti, tak prvýkrát v jednom z prieskumov zvíťazila možnosť proti vstupu 43% a 38% za. Takže áno. aj to o niečom vypovedá, ale ako som spomínal, Vrátime sa k mediálnej scéne. My sme hovorili o verejnoprávnej televízii. Jasné, že tam sú najväčšie požiadavky, lebo tam má informovať skutočne nadstranicky, verejnoprávne, objektívne. Študenti vyčítajú, že slúži vláde. Ale pozrime sa na súkromný sektor, pretože Takisto srbskí študenti a ich sympatizanti protestovali pred sídlom súkromného súkromnej televízie Informer. A oni upozorňovali na to, že toto médium, aj rovnomenný denník, za tých 5 mesiacov, čo e, protestujú, oni ich označujú, že to je nástroj propagandy srbskej vlády. A vlastne a nielen informer vykresľujú protesty provládne médiá a študentov ako zahraničných agentov, že sú financovaní opozíciou, že plánujú štátny prevrat. Bulvárny denník Kurír píše, že študenti terorizujú Belehrad a podobne. Oh. Informer tvrdí, že sú platení USAIDom, Sorosom a tak ďalej. Provládna televízia Pink TV dokonca To máš označila... 6 pinkov, áno, 6 pinkov, to je ping 1, ping 2, ping 3, ping, áno, ping 4. To... Áno, áno, to je súkromná, to... ale teda... <laughs> Provládna. Totálne, totálne problém. Oni dokonca tvrdia, že protestné hnutie je e, organizované Kosovom a podobne. A v rámci teda tej mediálnej scény, agentúra AFP, opäť, to nemusí byť modla, preto sa pýtam teba, že ľudia s úzkými väzbami na vládu vlastnia v Srbsku mnoho novín a televíznych kanálov, ktoré pravidelne teda hovoria o tých protivládnych protestoch, že sú financované zo zahraničia, opozíciou a že chcú štátny prevrat a podobne. Takže ako vyzerá tá, e, tá srbská mediálna scéna. mediálna scéna, aj pokiaľ ide o súkromné médiá? E, správne si postrehol a povedal, že vlastne tie súkromné médiá, e, hlavne, hlavne ten informer, čo si spomínal, potom ten Pink a Kurír ako Búvar, to je u nás nový čas, tak oni sú, vieš, ja neviem, či mám povedať, že provládne, alebo ako, ale informujú tak, že, že, sú, že, že je to zo zahraničia, hej? dané, dan, dané zo, hranič, zo zahraničia, takže asi je to, asi je to ako automaticky provládne. Je, e, v Srbsku, keď, keď, keď chcete si pozrieť e, nejaký e, kanál, ako televízny, alebo to, je, že aby ste, aby, ste mali, aby ste boli v obraze, tak musíte <laughs> si pozrieť e, tých televízií, tých kanálov viac, aby ste boli v obraze, lebo buď jedni nadávajú na Vučiča, to je televízia N1, e, Nová a, a podobne, že úplne ako sú protivládne, hej? A potom, sa do, a potom si prepnete alebo na internete si pozriete zase tie vládne, tie pink ping 1, 2, 3, 4, 6, informer a podobne a máte ehm, a máte vlastne obraz taký mediálny, že čo, čo sa tam deje. Ehm, lebo oni nie sú schopní, napríklad keď je diskusia, tak nemáte, ne, vieš, nemáš tam pre a proti, hej, že ten je za to, ten je proti tomu. Buď, buď sú za všetci, hej, to je tá jedna televízia, alebo rozhlas, alebo proste médium, alebo, alebo uh, alebo mimo. A je to ešte veľmi také zvláštne, aj moderátory, čo sú, tak e, moderátor by mal byť ako oponent, keď, keď tam máš jedného hostia, tak, tak by, nie, že by si mu mal oponovať, ale povedať aj niečo ako proti, alebo teda nejak vyrovnať tú diskusiu. A, a naopak títo moderátori napríklad v tom pinku tak e, niekto niečo povie, nejaký provládny politik, že a viete, a sa stiažuje, že akí sú tí študenti a čo robia a takéto rozbroje a dostali sa tam do, do, do toho rts a tak. No a ten moderátor, nie aby, mu po, opon, nie aby mu povedal, že a prečo si myslíte, že to tak že, že, že je to takáto situácia, že, že pre, prečo to robia, tak nie. On toto nepovie a on ešte povie, že No, viete, áno. A sa dostali. A všimli ste si, že ešte, ešte ako keby hecuje to, toho hostia, aby ešte viacej ako protipovedal. No. Ono aj ten slovník, ktorý e, tam je, tak pochopiteľne, že sú rôzni novinári. Sú novinári, mhm. ktorí majú politické záujmy, majú svoje úlohy určité, darmo sa budú eh, hrať na e, strážcov demokracie a podobne. Poznáme to aj na našej scéne však, áno, aký, po, akému dobre, politickému áno. táboru slúžia. No a jasné, že potom sa tá situácia vyhrocuje. Alexander Vučič ako prezident jednu novinárku, ktorá informovala o protestoch, označil za imbecilku, Imbecila, áno, ktorá sa dohodla s demonstrantmi. Áno Áno, áno. E, v štátnej televízii bol dokonca reklamný spot, v ktorom označili novinárov z tých opozičných sietí TVN1 a TV Nova, že sú to nepriatelia štátu. Áno. A v rámci stanice Nova S Slobodan Georgiev, to je riaditeľ vlastne spravodajstva, on tvrdí, že tá situácia pre nezávislé médiá v Srbsku je stále horšia a že nie sú ďaleko od bodu, keď im bude hrozi, hroziť zánik je to také skutočne vážne, že všetky médiá budú provládne a ty tak, no už keď počujeme slovo nezávislý, tak už spozornieme, <laughs> ale predsa len, že týmto médiám e, hrozí nejaký zánik, lebo oni sa stiažujú, že v podstate väčšina tých srbských médií má svoje príjmy z reklamy a z určitých verejných dotácií. No ale to ovláda vlá, teda vládna strana a tá si kú, platí svoje mediálne skupiny. Ale tí druhí sa neobávam, že tiež majú určité zdroje. Takže je tá situácia taká vážna, alebo je ten novinársky tábor tak radikálne rozdelený, že sú to dve superiace skupiny? Vieš čo, nie som tam priamo. Keby som tam, keby som tam bola, tak, e, tak ti odpoviem ale tiež mám len také sprostredkované, sprostredkované informácie, lebo keď, keď sa chceš dozvedieť pravdu, tak treba tam ísť. Hej? Treba tam ísť ako a, a porozprávať sa s tými, s, s tými novinármi, ale oni majú sledovanosť tie, tie, tie akože opozičné médiá, tá, tá nová a e, ešte, ešte, teraz mi vypadlo, ešte, ešte dve televízie, oni non-stop ako non, non-stop e, myslím, že majú aj celkom dobrú, celkom dobrú, celkom dobrú sledovanosť, ale je pravda, že je to čo sa týka médií, tam je to úplne iná situácia, napríklad ako na Slovensku. Hej? Že, že tam tie e, vládne, akože zvlá, pro, provládne médiá majú drvivú, drvivú, drvivú väčšinu. Ako tie, ako tie protivládne. Ale samozrejme, že sú e, neviem, e, vlastník eh, tých, eh, tej novy, ako toho, tých provladných eh, protivlad pardon, opozičných médií je mm, ako mimoriadne bohatý. Mimoriadne bohatý. To som sa ťa práve chcel opýtať. Áno že e, tie médiá provládne, dobre, im sa vyčíta, reportéry bez hraníc im vyčítajú, vy dostávate štátne dotácie, dostávate áno, reklamu a tak ďalej, áno. takže máte prostriedky a slúžite vláde. Potom je tá druhá skupina, napríklad ako televízia N1, ktorú vlastní Dragan Šolak. Šolak je úspešný podnikateľ, mediálny magnát. On je spoluvlastníkom desiatok spoločností v Srbsku, áno. Slovinsku, na Cypre, v Grécku, v Holandsku, takže tam nebude núdza samozrejme o nejaké prostriedky. A on tvrdí, to je typické, že on nie je pod finančným alebo politickým vplyvom vládnocej srbskej pokrokovej strany. On sa o politiku nezaujíma, len akurát, že nedo, on neumožní, aby mu hovorili, ako bude televízia fungovať. Ináč to je človek, ktorého majetok, britský Guardian o tom píše, sa odhaduje na 1,5 miliardy libier. Takže tam zase prostriedky sú pre tých novinárov iných, ano. pretože určite Šolak im dopraje. Tak e, vidím, že aj tu je takýto media mediálny magnát, vždy sa nájde nejaký, u nás sa narieka Soros, je, nie je, financuje, nefinancuje. No ale tu máme Dragana Šolaka, ktorý so svojimi miliardami môže hravo financovať mediálnu scénu. Áno, on neskutočne, Dragán Šolak neskutočne leží v žalúdku Aleksandrovi Vučičovi. On ho spomenie pri každej možnej príležitosti. Nepriateľ ľudu, aj samozrejme proti Vučičovi, tak je nepriateľ, nepriateľ ľudu a tak ďalej. Tak, no, je, je, je to tak, ale e, oni vysielajú, vysielajú non-stop, vysielajú z tých protestov a e, je to tiež, vieš, to je taký veľmi jednostranné. Napríklad ja si veľmi rada keď už mám mať nejaký taký obraz a nechcem skákať e, z jednej televízie na druhú, na druhú aby som sa dozvedela ako informáciu no, z rôznych zdrojov, tak umiernená a celkom, mm, nepo, celkom ako normálne vysielajúca televízia, že sa dozvieš aj pre, aj proti, je Al Jazeera Balkans. Te, to je dobrá televízia, kde, kde vidíš tie protesty a máš tam aj dosť diskusí, ale máš diskusie konečne, že tam máš aj pre, aj proti. Takže trošku, trošku také vyvážené je to tam. Tak. A sú tam, sú tam dobrí, sú tam dobrí ako redaktori. E, kva, pomerne kvalitní redaktori, ktoré, ktorí teda informujú o tých protestoch, ale páči sa mi celkom, ako informujú. Skutočne tak novinársky, tak kvalitne, kvalitná novinárska práca to je. Ináč Vučič ako Ehm, ako politický taktik vedie veľmi zaujímavú, má veľmi zaujímavú stratégiu. Na jednej strane sú veľké investície zo Spojených Arabských Emirátov. No. Tí za miliardy postavili novú Belehradskú štvrť. Číňania, ktorí stavajú železničnú rýchlotrať z Belehradu cez Nový Sad do Subotice. Ale zase na druhej strane Americ, zaď amerického prezidenta Jared Kushner ten má staviať v Belehrade, však luxusný hotel. Takže mm-hmm. ponúka aj Američanom, aby teda mali prostriedky. Ale tuto je jeden zaujímavý faktor, ktorý sa pripisuje Západu, že Západ nejako veľmi nekritizuje to, čo sa deje v Srbsku a síce tie silné obvinenia zo strany EÚ, ktoré sú smerované, dajme tomu na Gruzinsko, alebo výhrady k nám, nie sú až také, až také k Srbsku, napriek tej kontrole médií, napriek určitým pochybnostiam vo voľbách a tak ďalej. Ale totiž to Vučič, alebo teda Srbsko, prislúbili kancelárovi Šolcovi ťažbu litia v Srbsku. Litia, presne. A od francúzského prezidenta Macrona zase za takmer 3 miliardy nakúpili 12 stíhačiek Rafal. Takže, oni si to tak poisťujú na každej strane, <laughs> takže v podstate každý tam má nejaký kšef a celkom mu to vedenie srbské vyhovuje. Áno, áno, že veľmi tak neprotestujú proti tým protestom tým, tým, tým opozičným, že sú trošku ticho, ale e, teraz e, nedávno vyšla informácia m, známa Kaja Kalasová. Aleksandar Vúčič sa chystá na oslavy víťazstva do Moskvy v máji. A Kaja Kalasová e, mu povedala, že ak tam pôjde, tak je možné, že e, Srbsko nebude prijaté do Európskej únie. Že nech si to dobre rozmyslí. Tak teraz, e, čo som čítala, tak e, Aleksandar Vučič povedal, že aj keby Sekery, no pre, no, tak slovenský, ako by som taký ten prekladala, že aj keby sekery padali, on tam pôjde pretože, e, pretože Srbsko ako e, veľmi veľa padlých bolo počas druhej svetovej vojny. On tvrdí, že po Rusku, na, ako na počet obyvateľov, že Srbi ako boli druhí v poradí. Neviem, či je to pravda, ale viem, že veľmi veľa, veľmi veľa ľudí e, zahynulo počas druhej svetovej vojny. A e, zaštiťuje sa aj slovenským premiérom e, Robertom Ficom, keď hovorí, že a keď môže ísť na oslavy víťazstva slovenský premiér Robert Fico, a Slovensko je členom už Európskej únie a on tam ide, tak prečo by som tam nemohol ísť ja, čo je teda Srbsko, nie je členom Európskej únie, ale kandidátskou krajinou. Tak Aha, Takže toto je jeho argument. Uh mhm. -huh. A ešte pred tou polhodinkou otázok a odpovedí. E, ešte sa opýtam na také generačné rozdiel, lebo u nás je to cítiť, nie je to prvýkrát, to bolo aj v 90. rokoch, ten generačný rozpor, tie výhrady e, mladej generácie k skôr narodením, až to ide do takej agresivity, že vám možno niečom nezáleží, vy by ste už ani voliť nemali, ako takýto <laughs> prístup k starším ľuďom. Starší ľudia si zase povedia, že mladí sú zmanipulovaní, naletia na oci čo a my sme už všetky takéto veci prežili. V Srbsku keď som zaregistroval jeden prieskom, tak pre mladých je najväčší problém Srbska je korupcia. Ale starší voliči tvrdia, nie, problém sú študentské protesty, protesty Kosovo, opozícia a zahraničné vplyvy. Tak e, máš aj ty také informácie, že ano. je taká generačná priepas v Srbsku? Áno, áno, to si veľmi dobre povedal. Hej, hej, hej. Presne, že e, vieš, v, veľa mladých, veď preto sú vlastne, preto začali tie protesty, kvôli, kvôli korupcii. A nielen, len študentov, ale aj, aj, aj bežní občania sa zapájajú do tých protestoch, pretože tá korupcia je neuveriteľná v Srbsku. To, to treba priznať. To, to na, naozaj tak je. A veľmi veľa mladých ľudí odchádza zo Srbska. Vieš, neviem, kto tam zostane. Veľa mladých ľudí je preč. Takže aj tak sa, aj sa argumentujú, že no tak dobre, vy ste proti tým protestom, proti mladým a kto tu bude? Kto tu ostane? Veď to sú naše, veď to sú naše deti. Takže e, prečo, prečo by sme ich nemali, prečo by sme ich nema, nemali podporiť? Ale aj mladí sú veľmi rezervovaní, čo sa napríklad týka to tam ani nie je na programe dňa, že by bol vstup do NATO. Oni sú veľmi proti NATO všetci, aj mladí. Tak niečo. veď oni si zažili z NATO svoje. Áno, presne. Áno. A vieme kvôli čomu. Takže, ale s tou Európskou úniou mladí sú za vstup, ale nie až sú za vstup ako veľmi. Keď mladá generácia, tá od 18 do 30 by som povedala. Ale, ale títo starší, ty si zažili toho veľa. Takže to, to, Ešte to... mi nedá jednu otázočku, mm-hmm. keď hovoríme aj o mladých ľuďoch. To tiež náš mainstream priniesol, že proti tým protestujúcim študentom sú aj skupiny prorežimných študentov a dokonca aj kriminálnikov. Je to takto? tak toto funguje, študenti sú rozdelení a na provlastnej strane sú aj kriminálnici, aj študenti. No, tak to, to keby si videl tie reportáže všelijaké okolo, čo sú pred e, vládnou budovou, alebo to je v centre, v centre Belehradu, majú, majú taký, v takom parku majú rozložené stany, študenti, ktorí, ktorí sa chcú učiť a nemôžu, lebo sú zavreté tie fakulty. A to sú tí provládni študenti. A tam ich veľmi často navštevuje eh, prezident, srbský prezident. A samozrejme so 100 kamerami. Hej? <laughs> A nosí im napríklad nosí im eh, jedlo. Hej, že a teraz som prišiel, potom s nimi hrá, eh, s nimi hrá mm, tento stolný tenis si zahrá s nimi. A teda, no on sa vie tak, no, to propaganda, jak, jak neviem čo, ale je, je pravda aj, je pravda, že teda, že sú študenti, ktorí sú za, za, ako za Vučiča a že chcú sa, chcú sa učiť a to maximálne využíva, využíva srbský prezident na tú, túto prezentáciu týchto, tý, týchto študentov, akože čo sú, čo sú za neho. A kriminálne, čo si hovoril, že kriminálnici, tak to zase hovoria tí protestujúci študenti, tá opozícia, že a to, to je, aký tam študent, však sa ani na toho študenta nepodoba, však to je kriminálnik a vyťahnu, že, že bol, bol zavretý vtedy a vtedy. No, tak ako, sú tam aj takí, aj takí. No, musím povedať, že teda čo, čo ich ukazovali, že toto je študent, tak naozaj sa e, bol o starší ako študent, tak možno No, tak možno, študovať. možno študuje popri zamestnaní, alebo nejaký postgraduál, alebo študoval vo vezení. Aj to je možné. presne. Tak. Takže tak, hej. Áno, je to tak. Dobre, dáme si skladbu a potom e, budeme odpovedať na otázky a maily. Vitajte u nás, tu v čiernej diere, kde čím viac robíš, tak ty máš menej. Keď nevieš kradnúť, máš veľkú smolu, keď vlci vyjú, tak vyjú spolu. Tí, čo nás vlastnia, si brúsia meče, slnko sa smeje a voda tečie. Dostaneš facku, daj druhé líce, znamení žobrák a pobehlice. Nič s ničím, do ničoty sa spája. Márne kričí hladná rieka, brehy krája. Všetko zničí, ostanú len dvaja. Had peták sičí, tak musia odísť z raja. Čakáme stále, či príde zmena S rukami v tyle, pred nami stena Tunelom kráčaš ku korupcii Štát na nos padá, spí v deštrukcii No žiadne strachy, keď národ čuší Žiť nás nechajú, robiť sa musí Až štáčí tlkot, ti v hrudi pukne a vlastný aniel Sviezdu ti spúkne, nič ničí, to ničo ty sa spája. Márne kričí zlatá rieka brehy krája, všetko zničí, ostanú len dvaja. A v petách sičí, tak musia odísť traja. more taja, že musíme ísť z raja. Vážení poslucháči, je posledná polhodinka relácie Mediálny wrestling, kde môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Môžete sa pýtať mňa aj našej hostky Evy Kopreny či už je to otázka verejnoprávnosti alebo situácie v Srbsku. Začnem teda mailami, ak bude telefonát, ten má prednosť, technik Peter nás upozorní. E, takže začnem, je tu síce o Trumpovi jasné, na to sa opýtam, ale najprv to, čo sa týka aj Srbska. Prajem pekný večer hostia aj vám, pán Hoďo. Srbsko a humanitárne bombardovanie, prosím, aby sa na to nezabudlo a had Zurinda smradí doteraz. No, tvrdé vyjadrenie. E, my sme pracovali v televízii v tom čase, takže my na to nezabudame. Neviem ako, <laughs> ty Eva, ty určite nie, nie, pretože nie. ty si bola Miloševičov agent však, ja som bol tiež Áno, ty si bol, áno, a skoro nás vyhodili. Áno, a skoro áno, nás takže vyhodili. E, mhm. Uh, nešlo o fakty, ale išlo o to, že v tej atmosfére a pri bombardovaní Srbská vláda bola za, parlament bol za, novinári navnadení na NATO a jednoducho všetci sa tak správali, že je to úžasné, že sa bombarduje Srbsko. Myslím si, že vtedy sa ukázali aj mnohé charaktery však. Uh mhm. -huh. Pri tom humanitárnom bombardovaní však čo všetko boli schopní schváľovať, lebo to robí NATO. A mne to zase pripomína aj súčasnosť, pretože vojna je hrozná, trpí každý, pochopiteľne, aj v tom konflikte, či to boli Albánci, či to boli, či to boli Srbi, predtým vo vojne Srbi, Chorváti, Bosna a tak ďalej. Ale niektoré tie pseudocharaktery a prestitúti majú taký zvláštny prístup. Keď sú zabíjani Srbi, tak to nenariekajú, oslavujú na to. A teraz napríklad tejto najnovšej vojne, keď sú zabíjani Rusi alebo boli na Dombase ruské obyvateľstvo, tak to nevnímali. Ale keď sú zabíjani Ukrajinci, tak to veľmi citlivo vnímajú. Mňa to zaráža odráža ten prístup, tá selekcia obeti. A pritom sú všetci obete. Aj, aj, aj jedni, aj druhý. Hej. Samozrejme. Presne. No, to je... Takže nie, nezabúdame na humanitárne bombardovanie. Určite nezabúdame. Otázočka na teba. Dobrý večer do štúdia. Pani Koprena, dúfam, že sa v rade podarí vybrať správneho riaditeľa. Prosím, pani Koprena, nebojte sa, nekľučkujte, buďte zásadová a smelá v postojoch. Konečne je príležitosť zobjektívniť vysielanie. Od kandidátov na post programových riaditeľov si veľa nesľubujem. Dôležité je, čo sa povie, ale aj to, čo sa zamlčí. Viem, že do toho vidíte, ste fundovaný človek. Ďakujem za ozrejmenie situácie v Srbsku, pretože to, čo sa prezentuje existuje, nie je pravda. Držím palce a ďakujem pánovi Huďovi za hostku, Beata. Takže myslím si, Veľmi pekne, že to ďakujem. nie je tvoj mhm. problém, že by si sa bála alebo chcela kľúčkovať. Nie, nie, poznáš ma dobre, Lubo taká som. Ja som dosť zasadová a e, veľmi pekne ďakujem pani Beate a e, slubujem, že sa budem, na, no, no, tak nie, budem sa snažiť, budem sa snažiť, ako sa dá, pretože televízia, robím tam, robila som tam dlhé, dlhé roky, aj teda aj pedagogické, aj pedagogicky som pôsobila, takže som sa musela aj učiť nové veci, to sa musíte učiť, keď, keď vyučujete a mňa to veľmi bavilo. A ja dúfam, ale ja dúfam že, že, to bude lep, že to bude lepšie, ale veľmi som zvedavá, určite aj pani Beata, aj všetci my, že kto sa tam prihlasí a aký, aký bude mať projekt. Na to som, na to som mimoriadne zvedavá. Naozaj. To, že ty by si bola poplatná nejakým politickým záujmom alebo lobistickým nehrozí, ale je tu taká situácia, e, ste tam viacerí. Takže, a každý môže mať nejaký rozdielný názor, väčšina prehlasuje uh mhm. -huh. menšinu, ale ja to zažívam v súvislosti s Európskym parlamentom, keď si v menšine aj keď sa postavíš na hlavu, <laughs> tak nedosiahneš to, čo chceš. Pretože je tam vyše 700 poslancov, 150 má iný názor a tá väčšina ich vždy prehlasuje. Po výnimočnom prípade sa to nemusí po výnimočne, ale väčšinou ich prevalcujú. A potom sú výhrady. Na čo ste tam? Čo ste vlastne urobili? Čo ste dosiahli? No ale keď ťa stále prehlasujú, tak ty môž, áno, môžeš upozorňovať verejnosť, môžeš o tom informovať, môžeš znášať určité výhrady, pokiaľ a práve o to sa chcem e, opýtať, aj keď ty budeš mať nejaké výrady, ty tiež nemôžeš všetko na základe Samozrejme. tých pravidel, ktoré sú, ano. povedať, že viete čo, ale ja som hlasovala, ale dvaja sme boli a ďalší štyria, alebo môžeš ty o niečom takomto informovať, keď bude voľba? E, my máme, a, m, presne ako to myslíš, že, že ja som bola proti a on bol za. Nie, nie, Áno, keď niekto bude za... kritický, že koho ste to tam zvolili, pani Koprena, ako ste mohli schváliť tohto človeka? A ty povieš, no tak ja som ho neschválila, ale prehlasovali ma. A môžu byť tie výhrady, a na čo ste tam, čo ste vlastne urobili? No tak my máme myslím v tomto prípade. My máme zásadu močanlivosti, ako e, v rámci, v rámci zákona o STVR a v rámci toho, že čo, robí, čo, čo robí rada. A to je tak, ako ty hovoríš s tým parlamentom. No môže sa snažiť neviem, ko, e, ne, neviem koľko, keď ťa prehlasujú, tak ťa prehlasujú, ty proti tomu nič nemôžeš spraviť. Ale e, vieš, ako my obidvaja máme zásadu, že keď vstaneme, aby sme sa mohli pozrieť do zrkadla na seba, aby nám nebolo zo seba zle. Ako to, je, to je základ proste, rovna, rovna chrbtica. Áno, vtedy to človek môže prezentovať vážený, taký, taký je princíp jednoducho. Áno, keď z piatich ľudí traja hlasujú tak a dvaja tak, no tak nedá sa nič robiť. Jednoducho ťa prehlasujú. Len ide o to, že do akej miery E, môžeš ty informovať o tom, že viete, čo bol taký pomer sil, ty a ty sa rozhodli tak, ty a ty tak, ten kandidát má za sebou také a také politické krytie, preto ho pretežovali ty a ty. Asi takéto niečo takto na rovinu nemôžeš mhm. povedať. Nie, nie, to sa, to sa nie, je tam aj napísané zachovanie, e, zachovanie, musíme zachovať mlčanlivosť, čiže ja nemôžem veľa hovoriť o tej rade, vieš, čo sa tam, čo sa tam pracuje, ale to myslím, že normálne a ja v každej inštitúcii nemôžeš vynášať, by som povedala. Takže Áno, to je rozdielna situácia, mm lebo v prípade Európskeho parlamentu sa dá povedať. Viete čo, no ale PS a Saska a e, za KDH, kto je tam hlasoval tak a tak, v tom a v tom bode, o tej a tej rezolúcii, my sme hlasovali inak s nami. Ty. Tam sa to dá takto na rovinu povedať, lebo to je zverejnené. Tam je zverejnené, kto ako hlasoval. To znamená, že nemáš, áno, že nemáš tajné hlasovanie. Tu, je tu tajné hlasovanie, Myslím, že predpokladám, že bude tajné hlasovanie. Aj tajné hlasovania sú, áno. jasné, že sa áno. nedozvieš, ale mm -hmm. sú aj, ale ty môžeš, teda to je iné momentálne je to politický pomer, že ja neviem, ľudovci a sociálni demokrati hlasovali tak a my, Európa suverénnych národov s patriotmi inak, no ale ty tam nemôžeš v rámci, aby to bolo jasné, že ty nemôžeš povedať, že títo traja z našej rady hlasovali za tohto a tohto. Hmm, a ja s tým človekom nesúhlasím, lebo mi morálne nevyhovuje, alebo odborne. Čiže ty do takýchto detajlov nemôžeš ísť. Nie, Práve preto, nie. ja to len vysvetľujem, že ty môžeš byť zásadová a smela v postojoch a nebať sa, ale môže mm -hmm. prejsť niekto, kto verejnosti nemusí vyhovovať. Hej, hej, hej. To, to áno, to určite. No však hovorím, že veľmi som zvedavá. Skutočne som, naozaj som zvedavá, lebo naozaj nemám informácie, že, že kto sa tam všetko, že kto, kto, sa tam, kto sa tam prihlasil. Naozaj. Neviem. Neviem. Okrem pána Slaninu ja neviem, kto sa tam prihlásil. Lebo to sa dozvieme. Áno, to sa dozvieme. Určite sa dozvieme kto, čo a čo pre... Čo, a myslím, že bude verejné. Vypo, e, vieš, akože verejné. verejné. Vypočuš, neviem, či tam príde zase ten, ten, <laughs> ten človek, čo, čo povie, že... No, ten, čo tam bol na začiatku. Nechcem hovoriť jeho meno. A, tak uvidí sa, no tak bude to streamované a predpokladám, že bude o to dosť veľký záujem. Čiže môžu si ľudia sami ako e, pozrieť, e, je tam ten live stream, takže si môžu, môžu pozrieť, že, že aké, majú, aké majú vlastne koncepcie, projekty. A môžu si povedať, že a tento mal ako to a toto je celkom dobré. A to, takže uvidia aj sami ľudia, že kto sa hlási. A môžu to potom konfrontovať, že a prečo ste tohto preboha, však tento je aký, že prečo ste ho zvolili, alebo a prečo ste nezvolili tohto a tak ďalej. Však aj, aj minule, keď bolo, tak uh, tam, ja som pozerala, keď sa hlásili kandidáti pre, v predchádzajúcom, v predchádzajúcom období, ja som si pozerala ich, ako to, tam bol stream a pozerala som si ich koncepcie. Ako, tak určite, k tomu sa verejnosť dostane, že čo vlastne áno, áno, ponúkajú, áno. aké plány majú a podobne. Sami, áno, hej, hej takže uvidí sa. Uvidí sa čo. No, no mňa bude zaujímať veľmi tá verejnoprávnosť, spravodajstvo a publicistika. To, proste tieto veci ma mimoriadne zaujímajú a budem sa im venovať. Poznáme to z praxe v televízii, že mm -hmm. prichádza riaditeľ, dá si šéfa spravodajstva, šéf spravodajstva vedúcich vydaní, vedúcich áno. oddelení, áno, ty zase áno. oddaných redaktorov a samozrejme, že potom je to na vysielaní vidieť. Je to vidieť, aj my sme zažili rôzne obdobia, že bolo viac cítiť objektívnosť, nebola žiadna objektívnosť, bolo cítiť stranické zameranie, že to sa, e, rozprávame sa tu o bombardovaní Juhoslávie, teda mm -hmm. bombardovaní Belehradu, Srbska, Kosovo a podobne. A vtedy bola tá situácia, žiaľ, že to takto bolo, podľa mňa stratila sa akákoľvek objektívnosť. Jednoducho aj u nás v rámci spravodajstva drvivá väčšina bola za SDKU a zurindové plány NATO EU a tak schváľovali čokoľvek sa dialo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale a tam tá profesionalita no, ako si ako si zanikla. Hej, hej, hej. Tak najčastejšie sú, vieš, tak potom tí prezlíkači kabátov a podobne, lebo ty, ty, ty, ty, ty sú... Ale tá profesionalita, vieš, ako naozaj by mala byť tá zásada to nie z, z dvoch zdrojov, nezávislých zdrojov, tak nebudem to tu vysvetľovať, ako, ako sa robí objektívna, aspoň, aspoň nás, proste aby bola tá objektívna žurnalista. Toto by malo byť skutočne zachované v tom spravodajstve. Je to otázka, týka sa to pamäte, ale ja si e, nespomínam na to meno, ale prečítam to. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať na hostia z relácie do roku 2016, ktorý pracoval v mierovej misii OSN ako pozorovateľ v týme, ktorý bol prítomný počas srebrenických udalostí. Vedeli ste si spomenúť na jeho meno? Neviem vôbec, ktorá relácia to bola. Neviem reláciu, to určite nie, ale ty vieš, že kto od nás bol v mierovej misii OSN ako pozorovateľ v týme, ktorý riešil vtedy srebrenické udalosti? udalosti? V, ktorom roku? To bolo, že do roku 2016. Lebo tam sme neboli už telke, nikto z nás. No veď, ale, ja. ale, ale neviem, že kto 2000... bol v takom, v takom pozorovateľ v týme, ktorý bol počas srebrenických udalostí. Nespomínam si na nejaké také mhm, meno. Ani mne, bohužiaľ. Nie, nie, nie. Ani ty nevieš, nie. Tak nič, toto má, <laughs> to máme teda za sebou. Je to otázka, Budete riešiť aj sťažnosti na produkciu, e, tu je RTVS, ale STVR, e, neviem, je to v kompetencii rady e, riešiť sťažnosti na produkciu? V, na akú produkciu? Zrejme myslí vysielanie, to, čo bude. Nie v zmysle, nie ako produkčného, ale to, čo vysiela STVR a budú sťažnosti, dajme tomu, či sa to rieši v rade. No v rade ako rada má prerokovať a vybavovať e, e jej adresované stiažnosti to sú adresované na a podnety na činnosť slovenskej televízie, ale môže tam byť stiaž, stiažnosť na a podnet na činnosť slovenskej televízie, tak jedna z činností slovenskej televízie, tak môže byť aj tá produkcia, tak neviem. Ja ale som to, myslel myslel takto, že bude niekto nespokojný, alebo mnoho ľudí je nespokojných s Havranovou reláciou a teraz podá stiažnosť. Ja, áno. No a rada s tým môže niečo urobiť? Mm, náš partner je generálny riaditeľ a môžu byť výhrady, že bola napríklad tá, e, treba napríklad nejaké vysielanie, e, že nebolo, nebolo objektívne. Tak to sa môže to, to sa môže. Ale ak myslíš, že všeobecne, ako tá relácia, večer, predpokladám, že večer, večer, večera s Havranom, alebo ako sa, tak, áno, tak sa to nejak... Uh, Keď, keď sa dá podnet, keď sa dá podnet, myslím, že a keď riaditeľovi, tak môže, ako rada to môže riešiť. Predpokladám. Predpokladám, hej, hej, hej. Ale hlavne, keď, e, keď tam dôjde k nejakým, nejakému nepomeru, viem že, viem, že, viem, že je veľa stiažností aj na túto, myslím, že na túto reláciu. Nepochybne, ďalej, lebo áno. Uh mhm. -huh. ja, ja som už častokrát hovoril, aj často som to teda spomínal aj uh, v rámci iných relácií, to nie je o tom byť osobne proti tomu moderátorovi, hoci to je jednoznačná propaganda. To je príloha SME a denníka N. Ale v poriadku, ak je tam Havran a v duchu tejto neoliberálnej propagandy, tak potom je aj nech iná relácia, ktorá vyvážuje tieto názory. Pre, áno, áno, áno, áno. Potom by to nebol taký problém ako jedno, keď sa pamätáš, bola taká relácia silná zostava, Moderovala to Veľmi moderátorka, ktorá je dnes áno. europoslankyňou za PS. Áno, áno. A ona si tam, tam bola e, áno, áno, pečená, varená. No tak to bolo také vysielanie, že áno, máte na výber, tu máte silnú zostavu, predtým tam bola Baková, potom Ostrihoňová, potom tu máte Havrana, áno, je tam ešte relácia do kríža a ten tá ideologický je Tlak. Tá do kríža, on, on si volá aj tých, aj tých. Tá je pomerne... Tá je vyvážená. sledujem. Podľa, mňa, podľa mňa je vyvážená. Tu sledujem. To je, to je, to je dobrá relácia. Podľa Ale mňa, prí... ako čo sa týka vyváženosti. Áno. V prípade tých spomínaných rád, tak si ona zostáva už nie, lebo veď uh, dnes je tá poslankyňa za PS, čo neprekvapuje však. A, e, ale Havran je tam väčší a to je jednostranná propaganda. Takže... No momentálne teraz, čo som, čo som si pozrela, tak on chodí, e, je mimo, ako nie, nie je to v štúdiu a má tam len, e, zmenil trošku štruktúru toho, e, tej relácie a zaoberá sa skôr dejinami a taký, takýmito vecami, že chodí napríklad, že ja neviem, o hrade, alebo je to, in, je to inak zamerané, nie je to tak ako predtým. Neviem, tak určite, lebo mhm. to vy, vyvoláva reakcie, ale mhm. vieme, Dobrý ako sa... zo štúdia Vácka si sa hlási Petr Spišek, má telefon do štúdia, pán Huďo. Áno, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer zo Zemplina, zapršeného, um, mm, upršeného eh, Eva, mm, pozdravujem. Um, Dobrý večer. Otázky. Dobrý nech večer. sa páči, pýtajte no, sa. Chcem sa spýtať uh, pani Evy, eh, novej členky, uh, E, rady, e, kde si nájdeme e, profesijný životopis členov rady, či, či je to dostupné. A chcem sa opýtať pána Hudia, či podal si prihlášku, či kandiduje, či je jeden z kandidátov, pretože očakávam, že to bude niekto pronárodný, proslovenský, provlastenecký, niekto, kto sa naozaj bude správať ako pravý manažer, komunikátor, znali práva a že bude konať rýchlo a rázne, pretože bude mať čo robiť ten nový riaditeľ vzhľadom na to, že tie televízie súkromné Jojka, mm, Markiza a Teatrojka to sú v podstate súkromné a západné televízie, teda nie, nie slovenské alebo proslovenské. A a um, teda očakávam, že keď ho už vyberiete, a, a či sa vôbec môže stať, že ho aj nevyberiete v prvom kole, či môže byť aj nejaké druhé kolo na pani otázka, a či pán Hoďo sa prihlásil a ako <laughs> rýchlo môžeme očakávať viditeľnú a počuteľnú a hlavne zmenu, ktorá bude naozaj už konečne uh, cítiť, že to má táto vláda po dvoch rokoch skoro e, v rukách a že tam isté relácie úplne zmiznú a naberie to úplne nový šat, nový trend, nový smer a, a tak ďalej. Tak toto by som poprosila, keď môžete mi zodpovedať. Ďakujeme za otázky. Eva, máš prednosť, ako je to s tými životopismi a či životopisy, bude druhé kolo pani, a podobne. Pani Eva, e, životopisy si môžete dať, že tá, myslím, že e, som si všimla, že je Národ, Národná rada SR, takže tam, tam sú uvedené, ako profes, prof, profesijný životopis je tam uvedený že čo som robila. Všet, myslím, všetkých, všet, to ešte bolo, všetkých prihlásených, bolo myslím, že 44 prihlásených a e, to, to si stačí naťukať a to by, to by, myslím, že to tam budete vidieť. Keď si dáte, že NRSR, Eva Koprena a tam máte ten, ten môj životopis, že čo som robila všetko. A potom tá otázka ku mne, tá, dru, tá druhá bola... E, Či bude aj druhé kolo? Čo napríklad... Ja aj to neviem. To, to, to neviem. To, to, ne, to neviem povedať. Ako, to, to by vedeli povedať naši dvaja právnici určite. <laughs> Takže to, toto právnicky to neviem. Pokiaľ ide o mňa, možno mi Eva bude oponovať, pretože jej sa to teda netýka, ale e, ja som ani nedával prihlášky, pokiaľ išlo o konkurs na riaditeľa slovenskej televízie, pretože a vysvetľoval som to a znovu to pripomeniem, podľa môjho názoru v tomto štádiu, ktoré je, potrebujete politické krytie. Tak to bolo aj za ostatných riaditeľov. Keď vyhovujete vládnucej koalícii, máte možnosť sa dostať do takej pozície čo častokrát tak aj bolo v prípade riaditeľov. A keďže pri tejto zostave, ja opozícii ani nehovoríme, samozrejme, to sú tie, to je v duchu tohto mainstreamu a tejto progresívnej propagandy, ale nemám blízko, alebo nemám ani krytie, pokiaľ ide o vládnu koalíciu. Či je to Smer, či je to Hlas, <laughs> alebo je to Národná koalícia, SNSK a tak ďalej. Tak preto si osobne myslím, že je to úplne zbytočné a bez šance, pokiaľ nemáte za sebou v tomto štádiu silné politické krytie. To je môj názor. Možno, že Eva povie niečo iné. Mm, neviem. Neviem, ja som sa, teda, ja som sa nehlásila. No ale ja, ja sa teraz rovno spýtam, to bude podpasovka, Lubo, teraz. Nech sa páči. <laughs> E, a o iných, mm, o, o iných napríklad funkciách si neuvažoval v rámci televízie? Nemusí to byť rovné. Nie, nemusí, nemusí to, to byť, byť riaditeľ. Generálny riaditeľ? Nie, nie, že by som mal takú ašpiráciu, že ja chcem len riaditeľa a nič iné. <laughs> Ale naozaj neuvažoval som z tohto dôvodu. Že, Rozumiem ti. Že Am. cesta je mhm. zarúbaná, pokiaľ nie si blízky určitým politickým kruhom, ktoré majú vplyv a moc momentálne v parlamente alebo v spoločnosti. Takže ja som si predstavoval, že alebo som o tom presvedčený, že je to úplne zbytočné, že sa len zúčastním do počtu, že á, pozrite, sa mali sme rôznych kandidátov, rôzneho zamerania, ale aj tak napokon prejde ten náš kandidát. To nehovorím, že ty budeš takto rozhodovať, ale uh, iní, ďalší a podobne, tam uh, nevidím v súčasnosti ten objektívny prístup, že aha, a určite by boli výhrady to zase. Takisto ako tebe vyčítali, mne by vyčítali ešte viac, keby som mal mať vplyv na vysielanie, zažil som si to aj v televízii a to som bol radový redaktor a venoval mi pozornosť taký človek ako Šebej, keď si <laughs> pamätáte, a to bol šéf výboru v parlamente, toho trápilo, že obyčajný redaktor, lebo radový ja som nemal vedúcu funkciu, je tam a dovolí si napísať nejaký príspevok, takže e, myslím si, že momentálne je to nereálne, preto som neprejavoval záujem. Ak by to prišla ponuka, pochopiteľne, keď, lebo vlastne závisí to od vedenia. Kto bude riaditeľ, ten si dáva tým a tak ďalej. Uh mhm. -huh. A tam ja závisí už potom tým. od ponuky. Ja som myslela na ten tým, áno. Mhm, áno, áno, -huh. tam už závisí od ponuky, jasné. Dobre no, vedieť. No, a keďže čas nám plinie, plinie a máme ešte minútku, je tu jedna otázočka. Možno ty budeš vedieť, aká rada zakázala doktorovi Bukovskému účinkovať zo dňa na deň v programe Vieme, čo jeme? To neviem. Neviem. Skutečne jasné, že Bukovský bol nepriateľný v súvislosti s covidom, takže to je jasné, že <laughs> nevyhovoval. Môžeme mať názor akýkoľvek eh, na veď aj medzi lekármi sú rôzni ľudia s mm. názormi, tak ako som aj hovoril na začiatku, či ide o Green Deal, či ide o migráciu, v každej téme a tí, ktorí majú iný názor, ako je oficiálny, neznamená, že sú diletanti alebo neznalí. Naopak, takisto, lenže nedostanú ten mediálny priestor. A to považujem za chorobu súčasnej verejnoprávnosti. Ale neviem, či, nie či je ten rada by mohla tábor. zakázať. Neviem, či rada zakazuje. Ona nemá toto to, to, to Neviem, kto to zakázal, ale rada nemá, že, že a ja vám zakážem, aby ste e, tam vstúpili. To, nie, to môže mať iné pozadie. Nie. Áno, v rámci mhm. programovej štruktúry zrušíme rámci, túto áno, reláciu. Áno, ale to, ale to nemá ako rada. E, e, mohla mať nejaké výhrady, ale to, to, toto nie je priamo na radu. Takže to bolo za predchádzajúce, to, to bolo počas covidu však. To bolo počas covidu. No. Samozrejme, bezprostredne, no. lebo tieto názory nevyhovali. Ale tak uvidíme, Ej. nová rada, nový riaditeľ, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a aké nové osoby tam budú a čo budú vlastne presadzovať. Keďže uplynul čas, odpovedali sme na všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala účasť v tejto relácii a mohli sme sa takto otvorene rozprávať a želám ti, nech sa ti darí v tej rade a nech môžeš rozhodovať tak, tak určite za seba sa hambiť nebudeš, ale že aj tvoje rozhodnutia prispejú k tomu, že sa zmenia veci v rámci STVR. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie a e, pozdravujem aj posluchačov pekne. Vážení poslucháči, som rád, že sme mohli v tejto relácii takto otvorene hovoriť, ale o tom je aj táto relácia o akomkoľvek probléme.